Baunge etorriak entzule gure gaurko kultura eta lonetara. Gaur astazkena, ezkandrai elkarteak antolatuta behatzigarren Etiopikoak festivala zinteresatuko gara. Bizirik goiburuarekin, gaurdanik danik eta larun bata bitarte, itzordu ezberdinak proposatzen baitituzte baionako leku ezberdinetan alabada, ezkandrai elkarteko lehendakari den maite etxemendi, baita festivalean parte hartzen duen San Cristian Irigoyen galtzeta bururekin ere mintzatuko gara, beraien errenak gogora ekarri ba, festivalaren edizio berri honetan izango duguna zei aukera aprotsatu nahi genuelako ezta. Alabada, gure gaurko kultura tala, abiatuko dugu bere baungi etorri guztia. Baionara arabegira jar gaitezen orain bizirik goiburuarekin aste azken hontan abiatu baita Eskandrai elkarteak antolaturiko 9. etiopikoak festivala. Larun bat bitarte Baionako leku ezberdinetan musika, dantza, mintzaldi, erakusketek eta filmek osatutako egitarau bat proposatzen digute. Hango eta hemengo artiste zinguraturik izanen da zerrikusia eta honen inguruko setasunen ukaiteko gaur ba, ezkandrai elkarteko lendakariren maite etxemendi eta festivalean parte hartzen duen San Cristian Irikoien galtze eta buru artistaren barranak gora ekarriko ditugu. Eta lehen lehenik maite etxemendik zera kontatu da. Etiopikoak hasi gintuen eh, duela bederatzi urte, bai? eta segitzen dugu, bon, ez da ise, eh, hori segitzia, zenta diruaren aldetik, eta ara eh, antolatzeko ere ez da, ez da ise hemen baiona, baina, eh, bon, ari gira beti, eh, eta segitzen dugu hortan. Beraz, zer berezitasunak, ni egan ezake lehenik, erba, eh, artisten eta publikoaren artean, zenta artistek, eh, astepenetik nahi zuten eh, joan publikoari buruz, eta ez bakarrik sala handietan eta hola, bainan karriketan, ostatuetan, komertsuetan, uh, eh, ez dakit nik uh, lagun ezazu otoi. Jan Kristian galtze nintzen pentsatzen bai, ari nintzen pentsatzen gauza bateri, Et, Etiopik uh, festivala, bai, nik gara, garazitiko la, garazin bizin izala. Ebe, kasik, etiopiketara detortzea, kasik, posten hau, iruñara joaitia bezan bat, kasik. Baizu, zenta, bai, bada zerbait eh, eskualduntasunarekin ere bai. Zenta, eh, eh, eskualduntasuna zer da, orai, oraia, or, orai gira, oraian gira, baina lehengoa gogoan, eta pixka bat ger, ere zerbait eh, agerizaio, menturaz. Eta hori eskaldunena da hori. Eta mm, hori biziki importanta da. Eta en ustez eh, ez dugu galdu behar hori. Zenta bakarrik oraian egoite bali magira, galdu, galduko gira fite. Zenta oraian egonez, denen oraia dugu. Egan nahi da, Oberniakoa edo Parisikoa edo ez dakil nungoa. Oraia hori da, denena da, oraia. Eta horrek ez du definiziorik lekuarekin, tokiarekin eta espazioarekin. Ara. Beaz, eh, hola, hortako, or, beaz, etiopik festivala, da besta bat, besta eder bat bezala zukerten duzuna maite, leku urotan izaten da, leku urotan da, eta jenden artean, eta bi ostatuen artean ere, solasak badira, eta bi ikusgarrien artean ere bai, eta, hala, beaz, hori guziak, e, eh, biziki pozgarriak dira, biziki gauza, goxoak. Zake ere beste berezitasuna aldu zait eh, bururat, e, beraz eh, kreazionea, e, sokuntza. Aztet penetik ere, hori nahi ginuen errobiko festibalean bezala funtsez, e, eta funtsian. Beraz nahi ginuen kreaziona butzatu hemen, ez bakarrik ikusgarriak erakustaraztia, erakustaraztia jendeari, eh, baina edo kanpokoak edo emengoak, baina memento batzu eh, antolatzia, emengo eta urrungo artisten artean, elgarrekin, elgarrekin kreazioneak egin dezaten. Eh? Eta, bon, pentsatzen dut, hori lotzen dugura bedenen artetan, ez beti, eh, baina entzatzen gira beti zerbait egitea eh, hortan. Eh, Eta elkargune horietan eh, improvisaketari bide uzten diozu ere? Ba, ibistan da. Ez da, bon, bainatekin improvisaketa eh, hor da beti, eh, zurekin ere, Jean Eta beste batzuekin ere, eh, eh, bon, Joseba irazoki hori izanen da ere aurten, eta ara, beti ari dira beste gauza batzuek pentsatzen eta aintzin arazten. Beraz, improvisak eta biztan da. Ba, elkarteko maite etxemendientzun duzu eta gaur, eh, hasi da beraz Etiopikoak festivala, goizeko amarretan dagoeneko baionan, Gaskoinen plazako merkatuan lehen eh, itzordua abiatua izan da, merkatua alaituz, musikari, dantzari eta olerkariak ibileko baitira merkatuan barrena, Eta gaur ratxaldeko ere, izanen da zer ikusia hartzainak irian izeneko eguna baita gaurkoa, Bartzen sakur txapelketa bat ere antolatu baitute. Maite etxe Bai, jana, nahi nuen, uh, bon, uh, ardien historio hori, eh, eldu dira hemen eh, baionarat, eta bisitatuko dute, uh, ezite breuer delako hori, uh, zup hori, eta beraz hori ez da usu gertatzen, eh, ardiak han izaitia. Eta bitxia da, pixkat, eh, ere, eta eta jendea etorriko da dudarik gabe aurrekin, familiekin hori ikusteko han uh, uh, zupean eh, eginen dugu konkurtso bat uh, ara sakuren konkurtsoa eta hor hor izanen da jamporirika uh, itxasukoa eta beste hiru hartzain eh, behien hori egiteko han baionan iri, iri ez iri erdian baina uh, eh, irian, ba, <laughs> zinez. Bartzain eh, txakur eh, txapelketa izango dugu atxaldeko bostetan eta behatzietatik goiti, hartote film, italiarra eta musika ere eman aldi bat izango dugu. Le 4 bolte filmaren inguruan Joseba Irazokik ere bere ekarpena eginen baitu. Eta Etiopikoak festivalean aurten Gernikako bombardaketa gogoan hartuko dute. Ostegunean apirilaren seian egun berezi bat antolatuz. Aurten dugu eh, bon, eh, urte betetzia hori, eh? eh larogoi, larogoi urte baduela eh, Gernikan gertatu zela gertakari latz hori. Eta beraz aurten pentsatu dugu ginaraztia zumetaren eh, uh, eh, zumetaren uh, tabloa bakizu egin du uh, gernika gernik gernika bezalako pintura bat. Hain handia mm, bez, bezalakoa. Eh? Kolor, eta kolorezkoa. Kolorezkoa. Eta hori izanen da arte eskolan. Eh? Bailanako arte eskolan beraz ikuste, ikustenako da eh, egun horietan. Eta eh, gauetan ere, ortsegunean, eta bo, etiopikoen ortsegunean eta laun batean, atxez, eginen dira ikusgarriak tablo horren aintzina. Ha? Eh? Beraz, eh, hori e, ere, ez ega da uste dut. Eta bizirik aldarriarekin? Bizirik. Bizirik, Gernikaren ondotik, bizirik. Eh, eh, alepen ondutik bizirik, waiko eh, gernikak dira ere, huaiku eh, gernikak dira, Sirian, Irak, Irak eh, errian ere, edo hainitz lekuetan, ebainan, eh, horren ondutik, beti segitu behar da, bizirik, eta ispiritua bizirik. Ostiralean beraz atalantea Zinema Gelan emanaldi berezi bat dute eskainik honen inguruko zetasunak eskaini dizkigu Maite Etxemendik Eskandrai elkarteko lendakariak. Bai, zinema ere da, eta hor eh, Atalantekin egiten dugu uh, bon, uh, gau bat, eh, Atalanten, eta hor izanen da filma bat, uh, emazte, emazteen kurdistaneko emazteekin. Eh? han ari dira, gehlan, eta hien eh, askatasuna, eh, sikatzen dute, eh, populuaren askatasuna, baina ere, emaztean askatasuna. Eh. Hori gauza bera da, gauza bera da hien zat, eta hori eh, agertzen da biziki untsa, filma hortan, Ter de Rose deitua den uh, filma hortan. Eta hor, atxortan izanen da ere, Edui Plenel, eh, azpimarratu behar dugu hori, eh, Plenel eh, kazetari handia, eh, zinez, eta hor izanen da gurekin ereketan hartzeko sinpleki. Ala bada, Etiopikoak izeneko festivala ikusten duzunez berezia bada, jendeari buruz eh, joaiten baitira, karriketan, ostatuetan, zubietan edo eta erakustoketan enkontru ezberdinak sorrera zizta. Ba, proposamen ezberdinak eskeniko dira bereziki, egun osoan zehar larun batean, apirilaren sortzian, eta proposamenen artean, azpimarra genezakeagian, gaueko behatzietan, arteen, hauzo aldean, pura fe, amerindarraren emanaldiare izanen dela ulal taldearekin arituko baita. San Christian iriko. Ameriketako indiano hiru emazte ere hori zalen direla. Pura fe bat eta jaso ezagunak direnak emazteak dira. Eta lotzen dira perkusioetan eta normalki beren tradizioan ez dute... E, eh, perkusiorik eh, jotzen ahal emaztek, eta hor, berek eh, menturaz behar zelako, behar zelako, behar gaba zelako, lotu dira hori, eta behaz beren beren botza entzun ere, eta beren, uh, beren keskak ere bai. Beaz, uh, eh, maitek gerten zuen Kurdistanetik uh, eh, izanen da botz bat ere, erteko zepasten denan, eta emaztek zer dioten. Eta Ameriketako indianoak ere bai, botz bat ukanen dute, etiopiketan. Eta ere gustatu zait ere maitek errandu bizi, bizi eta espiritua bizi ere, hori da, hori biziki importanta da eta espiritua behar dugu argi ez dugu eh, eh, oraiko kulturak eh, oraiaren kultura honek ez du espiritua argi edo argi edo bizirik ematen. Hori gure gure lana dugu bakoitzak espiritua argi zaiten inhala. Eta menturaz etiopiketarat etorriz, menturaz zerbait izaten alda, hola. Ez da dudatu behar, behar da, behar ez da sobera dudatu behar. Piska bat behar da duda egin eta gero behar da indarra egin eta jin. Ba interesa izan ez gero, informaziorako edo lekuen atxikitzeko, onako webgunera jo dezakez ubebikoitza.etiopik.fr era hain zuzen. to the source of our creation and start building the bridges we were meant to build. Who are we? Powerful beyond measure. Who are we? Power of the Creator. CULTUR alea. Badizka berri batekin segituko dugu orain, bihar, biba kultur gunean Bilbon aurkeztuko baitu, ondarroako ara taldeak bere lan berriena. Adikzioa minak eta desirak izeneko lana dute hain zuzen ere. plazaratuko eta hause duzue, bidali duten aurrerapen kantua. Ez ezan. Zure itzak oroitzen, Puntar arte iritsi gara gaurkoan entzulen, eraldetik, besterik ez, bihar arte esaten dizuet, eta bien bitartan ongi zan, Aio. te quiera por lo que eres, sino por lo que tú tienes, que tú tienes lo que eres y no eres lo que tienes. En esta vida, corazón, que la gente te quiera por lo que eres, y no por lo que tú tienes, que tú tienes lo que eres y no eres lo que tienes. En esta vida, corazón, que la gente te quiera por lo que eres y no por lo que tienes. En esta vida, corazón, que la gente te quiera por lo que eres y no por lo que tienes en esta vida, corazón. than Que la gente te quiera por lo que eres y no por lo que tú tienes, que tú tienes lo que eres y no eres lo que tienes en esta vida, corazón. Que la gente te quiera por lo que eres y no por lo que tú tienes, que tú tienes lo que eres y no eres lo que tienes en esta vida, corazón que la gente te quiera por lo que eres y no por lo que tienes en esta vida, corazón. Que la gente te quiera por lo que eres y no por lo que Alea.